Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Նվիրիր քո ճանապարհը դեպի Տերը, վստահիր նրան եւ նա կգործի, ասում է Սուրբ Գիրքը։ Բարեկամներ Աստծուն հուսալու, վստահելու եւ հավատալու թեմայի շուրջ մեր տաղավարում մեկնաբանություններ կանի Հայ Արաքելական եկեղեցու Արարատյան հայրապետական թեմի Երևանի Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու խորհրդակատար քահանա Տեր Վահե Արաքելյանը։ Դավթի սաղմոսներում հաճախ ենք հանդիպում Աստծուն հուսալու, հավատալու եւ վստահելու մասին մտքերի։ Քո անունն իմացողները վստահում են քեզ, որովհետեւ դու չես լքել քեզ փնտրող մեկին Տեր, ասում է Սաղմոսը։ Երբ ես վախենում եմ, հույսս դնում եմ քեզ վրա, Աստծո վրա, որի խոսքը գովում եմ։ Ես վստահում եմ Աստծուն, ես չեմ վախենա։ Դարձյալ Սահմոսն է ասում. Ամբարիշտի ցավը խիստ է, բայց հավատարիմ սերը շրջապատում է նրան, ով վստահում է Տիրոջը։ Այսպես Սահմոսում է Դավիթ թագավորը։ Աստծուն հուսալու, հավատալու եւ վստահելու թեման չի շրջանցվում նաեւ առակներում։ Սողոմոնն իր միառակում ասում է. «Վստահիր Տիրոջը քո ամբողջ սրտով, մի ապավինիր քո սեփական բանականությանը» կամ մարդիկ թակարդում են ուրիշների հանդեպ վախի մեջ։ Նրանք, ովքեր վստահում են Տիրոջը, ապահով են։ Իսկ եբրայեցիներին ուղված թղթում Պողոս Արաքյալն ասում է. «Ահա թե ինչու մենք կարող ենք վստահորեն ասել. Տերն իմ օգնականն է եւ ես չեմ վախենա։ Մարդիկ ինչ կարող են ինձ հետ անել»։ իբրև հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հետևորդներ, ենք հույս եւ վստահություն ունենք, որ Աստված իր հայրական օրհնությամբ ու խնամքով հոգ է տանում մեզ, առաջնորդելով մեզ մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Այդ հույսն ու վստահությունը մեր հավատքի արգասիքն է, ու պետք է կարողանանք միշտ ամուր, զորավոր հավատք ունենալ, որովհետեւ մեր հույսի, մեր վստահության մեջ էլ ամուր լինենք եւ մեր դժվարությունների, փորձությունների ժամանակ միշտ հավատքով, հույսով դիմենք Տիրոջը այն վստահությամբ, որ Աստված գլսի մեր աղոթները, մեր խնդրանքները եւ կկատարի եւ մեզ կառաշնորթի այն խաղաղության ճանապարհով, ինչ ինքն է մատնանշել մեր համար։ Սուրբ գրքում բազմաթիվ են օրինակներ, թե ինչպես Տերը փրկում է մարդկանց իրենց դժվարությունների մեջ։ Օրինակ, ավետանական այն հատվածը, երբ աշակերտները նավակի մեջ էին ծովի վրա ու փոթորիկ բարձացավ եւ աշակերտները սարսափահար մտեցան իրենց վարդապետին որ ննջում էր նավակի մեջ եւ խնդրեցին որ փրկի իրենց եւ Քրիստոս արթնանալով խաղաղեցրեց փոթորիկը աշակերտները հույս ու վստահություն ունեին Տիրոջ վրա, որ Տերը կխաղացնի, Տերը կփրկի իրենց այդ փորձությունից եւ իրապես իրենց վստահությունը արդարացավ։ Այդպես էլ յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքի օրերը ապրելով Այս կյանքի մեջ տարբեր փոթորիկներ կարող են լինել, տարբեր ալեբախություններ կարող են լինել, տարբեր դժվարություն ու փորձություն կարող է լինել մարդու կյանքում։ Ու մարդ վստահելով իր փրկչին, երբ դիմի իրեն ասելով Տեր փրկիր մեզ, Տեր ազատիր մեզ այս փորձությունից, Տերը տեսնելով նրա հավատքը, տեսնելով նրա վստահությունը իր հանդեպ անպայման կլսի նրա աղոթքը, նրա խնդրանքը եւ կոգնի իրեն։ Միշտ պետք է վստահ լինենք Աստծո սիրուն, Աստծո օրհնությանը եւ Աստծո կարևոր փրկարար ազդեցությունը մեր կյանքում։ Գախնիկ չէ, որ Աստծո հանդեպ հույսը, վստահությունը, սերն ու հավատը ծնվում են մարդկային նեղություններից, անհաջողություններից, ձախողումներից, փորձություններից, տկարություններից, հուսահատություններից, լարվածությունից, պատերազմներից, վշտերից, սուքից, տարատեսակ պատճառներից։ Այս ամենին հաստատ մնալու կարողությունը խոսում է Աստծուն վստահելու մասին։ Աստված նախատեսել է, որ մարդու հոգևոր աճը ներառի նաև հոգևոր նոր մկանների զարգացում, որը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ նա սովորում է հակառակվել թշնամուն։ Պողոս Արաքյալը լավ էր հասկանում դա։ Այդ պատճառով նա չէր աղոթում, որ մարդիկ խնդիրներ չունենան, այլ աղոթում էր, որ նրանք լինեն հաստատակամ, հաստատուն եւ անսասան, իսկապես վստահելով Տիրոջը, որովհետեւ Աստված ուզում է, որ մտնես իր խաղաղության մեջ եւ նա գործի հոգուտ եւ հանուն քեզ։ Աստծուն վստահելու դրվագներն այնքան շատ են սուրբ գրքում, որ մարդն ամեն վարքյան կարող է օրինակ վերցնել ցանկացած նման իրավիճակից, որի մեջ հայտնվում են սուրբ գրային կերպարները։ Աստծուն վստահելու մի հետաքրքիր դրվագ կա Սուրբ գրքում, այն հատվածը, երբ Բորոտը մոտենում է Քրիստոսին եւ ասում է. «Տեր, եթե կամենաս, ինձ կմաքրես, կբժշկես»։ Եվ Հիսուս ասում է. «Կամենում եմ, մաքրվիր»։ Մենք մեր կյանքի ընթացքում այդ վստահությամբ պետք է մոտենանք մեր Տիրոջը, որ Տերը, եթե կամենա, մենք կմաքրվենք։ Բայց պետք է իմանանք նաեւ, որ Տերը միշտ կամենում է որովհետև Տերը բարի է, Տերը սիրող է, Տերը ողորմած է ու բարեգուտ։ Պարզապես մենք այս գիտակցությունը պետք է ունենանք, որ Տերը կամենում է, որ մենք երջանիկ լինենք, առողջ լինենք եւ հոգով եւ մարմնով, եւ այդ ձգտումը, ցանկությունը պետք է ունենանք, որ ամուր հավատքով, գիտակցված, խելացի հավատքով մեր հոգեվոր կյանքը կառուցենք, կազմակերպենք ու ապրենք այնպես, ինչպես Քրիստոս մեզ սովորեցրեց, կամ ինչպես վայելը ճշմարիտ քրիստոնյային, որովհետեւ այդ վստահությամբ դիմենք Տիրոջը, որ Տերը մեզ օգնի, Տերը մեզ փրկի եւ Տերը մեզ առաջնորդի։ Ինչպես այս բորոտը վստահություն ուներ, որ Տերը անպայման կարող է իրեն բուժել, բժշկել, եւ այս վստահությունը իրեն փրկեց։ Մենք էլ այս վստահությամբ միշտ պետք է դիմենք Տիրոջը եւ տարբեր հատվածներ, դրվագներ կարող ենք հանդիպել Սուրբ գրքի մեջ, որ մարդիկ վստահություն ունենալով, որ Տիրոջը դիմելով անպայման կունենան իրենց խնդրի, իրենց հարցի լուծումը, իրենց հիվանդության բժշկումը եւ տեսնում ենք, որ միշտ արդարացվում է։ Հիշենք անդամալույցի բժշկումը, երբ 4 հոգի բերում էին անդամալույցին, հավատում էին, չէ, վստահում էին, որ Տերը պիտի օգնի իրենց ընկերոջը, իրենց բարեկամին, առողջություն ապարգևի եւ Տերը տեսնելով նրանց հավատքը անթամալույցի մեղքերը ներեց եւ նրան բժշկեց։ Այս վստահությամբ յուրաքանչյուր քրիստոնյա պետք է ապրի Եվ սա է կարևոր այն ճանապարհը, այն ուղին, որով պետք է անցնի քրիստոնյան։ Բացարձակ կերպով վստահելով իր Տիրոջը իր փրկչին։ Եվ պատասխան դրական պատասխանը անպայման կունենա։ Քրիստոսից առաջ ու հետո էլ եղել են մարդիկ, որոնց համար ինքնամխիթարություն էր շրջանցել Տիրոջը հուսալու, վստահելու, սիրելու եւ հավատալու հաստատակամությունն ու արվեստը։ Մինչդեռ միթե այլընտրանք կարող է ունենալ Տիրոջ խոսքը 3 այսօր եւ վաղը։ Պատկերացրեք Քրիստոսի ժամանակահատվածում, երբ որ ինքը ապրում էր, շրջում էր մարդկանց մեջ, հրաշքներ էր գործում, կային մարդիկ, որ դարձյալ երկմտում էին, դարձյալ թերհավատ էին, դարձյալ չէին հավատում Քրիստոսի աստվածային զորությանը, աստվածային էությանը։ Բայց տեսնում ենք դարձյալ Սուրբ գրքի մեջ, որ մարդիկ կային, որ անվերապահորեն հավատում ու վստահում էին Տիրոջը։ Եվ իրենց վստահության արդյունքում ունենում էին իրենց խնդրի դրական լուծումը։ Ինչ ցանկություն որ ունենում էին, դերը ընթարաշ նրանց խնդրանքին կատարում էր։ Օրինակ հարուրապետի ծառայի բժշկումը ավետարանական դրվագի մեջ հարուրապետը դիմում է Քրիստոսին, ասելով որ իր ծառան հիվանդ է եւ շարունակելով իր խոսքը ասում է Տեր ես արժանի չեմ որ դու գաս իմ հարկի մեջ ես քեզ հյուրընկալեմ այլ դու ասա հիմա եւ իմ ծառան կբժշկվի այնտեղ իմ տան մեջ եւ Քրիստոս տեսնելով նրա հավատքը, նրա խոսքի համաձայն, նրա խնդրանքի համաձայն, հարուրապետի Քրիստոս բուժում է նրա ծառային եւ ծառան ապակինվում է։ Հարուրապետը վստահություն ուներ, որ անգամ Հիսուս եթե չմոտենա իր ծառային հիվանդին, կարող է խոսքով բուժել նրան, ասելով. «Տեր, միայն մի բան ասա եւ իմ ծառան կբժշկվի»։ Իսկ Տերը մեզ միշտ իր օրհնություն է բաշխում, իր սերն է բաշխում եւ Տիրոջ խոսքը, Տիրոջ падգամները միշտ մեր ականջի մեջ պետք է լինի, որովհետեւ ուղեցույց ունենալով Տիրոջ խոսքերը մենք վստահություն ունենանք, որ Աստված մեզ կփրկի, կպահպանի բոլոր տեսակի փորձություններից ու նաև այդ վստահությունը մեզ կյանքը ապարգևի, այդ վստահությունը նաև մեզ ուժ կտա, որpիսի մենք հաղթահարենք բոլոր փորձությունները ու նաև ունենանք լուծումը մեր բոլոր խնդիրների, ինչ որ կյանքի ընթացքում հնարավոր է որ ունենանք։ Կարևորը վստահենք Տիրոջը եւ մեր հավատքի շնորհիվ Տիրոջ օրհնությունը վայելենք, Տիրոջ ներկայություն ունենանք մեր կյանքում եւ այդպիսով անշուշտ կունենանք մեր խնդիրների լուծումը եւ Տիրոջը գոհությամբ կփառավորենք։ Մեր առաքելությունն է հավատալ Տիրոջը, Տիրոջ օրհնությունը վայելել եւ փառավորել մեր Տիրոջը։ Մեր հարցումներին եւ թյուր մտածումներին ի պատասխան Սուրբ Գիրքը հակադարձում է հաղորդագրություններով, որոնք պատշաճում են բոլոր իրավիճակներին, Ուրեմն, սիրելի եղբայրներ, հաստատ եղեք, անշարժ կացեք, ամեն ժամանակ ավելի առաջացեք Տիրոջ գործում, որ դորում է Պողոս Արաքյալը Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթում։ Իսկ մինչև Արաքյալի ավետարանումը սաղմոսներ աղաղակում, նրանց չեն վախեցնի վատ լուրերը, նրանց սրտերը հաստատուն են վստահելով Տիրոջը, կամ ավելի լավ է Տիրոջ մոտ ապաստան գտնել, քան ցանկացած մարդու վստահել եւ կամ նվիրիր քո ճանապարհը դեպի Տերը, վստահիր նրան եւ նա կգործի։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ թողարկման այս մասում առաջարկում ենք լսել հատված Սիրակի իմաստությունից։ Կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Տեր, հայր եւ իշխան իմ կյանքի։ Մի թող ինձ դրանց խորհուրդների մեջ։ Ով կապանք կդներ իմ մտքերի վրա եւ իմաստության խրատ իմ սրտի վրա։ իմ որպեսզի դրանք չխնայեն իմ տգիտությանը եւ թույլ չտան, որ մեղք գործեն, որպեսզի չծանրանան իմ զանցանքները եւ չմեծանան իմ մեղքերը, որպեսզի չընկնեմ հակարակորդների արչեւ եւ իմ թշնամին ինձ ոտնատակ չանի։ Տեր հայր եւ իմ կյանքի Աստված, մի տուր ինձ աչքերի ունայն խաղ եւ հեռացրու ինձնից սրտի ցանկությունը։ Թող ինձ չհասնեն որովայնի ցանկությունն ու անարակությունը եւ մի մատների ինձ անամոթ մարդու ձեռքը Որդիներ լսեցեք բերանի մասին այս խրատը ով որ պահի այն չի ворսվի մեղավորն իր շուրթերով է ворսվում եւ հայհոյիչն ու ամբարտավանը դրանցով է սայթակում մի ընտելացրո քո շուրթերը տգիտության քանզի դրա մեջ մեղավոր խոսքեր կան Երբ մեծամեծների մեջ նստես, հիշիր քո հորն ու մորը, որ เป զի քեզ չկորցնես նրանց արջև, եւ ըստ քո սովորության հիմարություն չանես ու չասես թե լավ էր չծնվեի եւ քո ծննդյան օրն անիծես։ Այն մարդը, որ վարժված է նախատինքի, իր բոլոր օրերում չի խրատվի։ Երկու բան կա, որ շատացնում է մեղքերը։ Մի երրորդ բան էլ, որ բարկություն է առաջ բերում։ Ցասկոտ հոգին բորբոքված կրակի նման է, չի մարի մինչև չսպարվի։ Մարդը, որ մեղք է գործում իր մահճի դեմ, իր սրտում ասում է. «Ով կտեսնի ինձ»։ Իմ շուրջը խավար է, պատերը ծածկում են ինձ, ոչ ոք չի տեսնի ինձ։ Ինչու կասկածեմ, չէ՞ որ Բարձրյալը չի տեսնում իմ մեղքը։ Նրա երկյուղը մարդկանց աչքն է։ Նա չգիտի, որ տիրոջ աչքը բյուր անգամ լուսատու է արեգակից։ Տեսնում է մարդկանց բոլոր ճանապարհները եւ նկատում նրանց բոլոր գաղտնի տեղերը։ Մինչև նրանց ստեղծվելը ամենայն ինչ ծանոթ էր նրան, այդպես էլ կլինի նրանց վախճանվելուց հետո։ Այդպեսին կպատժվի քաղաքի հրապարակներում եւ կբռնվի այնտեղ, ուր չեր ենթադրի։ Այդպես կպատժվի նաեւ այն կինը, որ թողել է իր ամուսնուն եւ օտարից ժառանգե բերել։ Նախ, որովհետեւ բարձրալի օրենքին չհնազանդվեց։ Երկրորդ, հանցանք գործեց իր ամուսնու դեմ եւ երրորդ, շնացավ pornokությամբ եւ օտար մարդուց ворթի բերեց։ Նա ժողովրդից պիտի վտարվի եւ նրա ворթիներին պիտի հոգ չտանեն։ Նրա ворթիները արմատներ պիտի չարցակեն եւ նրա ոստերը պտուղ չպիտի տան։ Նա անեցք է թողնելու իր հիշատակին եւ նրա նախատինքը չի ջնջվելու։ Ավելի լավ բան չկա, քան երկյուղը տիրոջից եւ չկա ավելի քաղցր բան, քան անսալ տիրոջ պատվիրաններին։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Հայ Արաքելական եկեղեցու Արարատյան հայրապետական թեմի Երևանի Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու խորհրդակատար քահանա Տեր Վահան Արաքելյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, ինչունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք